mierda. Pincha la Irola, colega. 107.5 FM. Por Rusalda. Baraski bizidunak, hortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. Domekia da, zeire dinez, eta zer entzu behar dugu, ba, porru salda zailo txubet. Gorkoan be, ilusiño eta kariño piloa bazein dako porru salda izango da. E, tarteak, ba, betiko lez, zeinale dugu, ibizitu musikal kartea, retraka somos biento dokuen, eta musika pilo pilo eta osona. ona. Ba, beste ni on egin eta disfrutau! Take me home place I belong Arrastion barazkizale guztiak hemen gauz beste saio bategaz Ni geurkoan, ba, geur apirilak eh, amazazpi da Baina esan gure neuke, ba, apirilak amalauean errepublika egune izin zala Eta ez da, ba, errepublika goraipatu gure dodala Baina bai, gure neuke oroimenera ekarri edo oroitu ba, fascisten kontra borrokain zeuen jente guzti hori, bai, ez? Naiz eta eh, definizio politiko esberdinek euki, e, hor altxe ziren fascista guztien kontra, eta hor borrokatu zeurien ba, askotan bizitza emonda eta dana, ez? Eta, bueno, ba, gureko neuke, ba, jente guzti horrei, ba, eskerrak emotean parte batetik, ze euren borroka bari, ba, gu geur ginen hemen egongo, eta purbet ba, ez aiztuteko zer pasesan eta iragana garrantzitsu edala jakiteko zergaitik borrokatzen dugun, zertarako borrokatzen dugun, nortzu borrokatu zeurien zeren kontra eta zergaitik, ez da? Eta bueno, memoria oso importantea dala eta olako gauzek ezin direla, astu. eta saioa gasasi aurretik ba komenta una dutzuet zelan eh, bi aste barru ez hiru aste barru maiatzak zazpian galdakor egingo dela gazte eh, eguna eta bueno ba badakizue kitaldiz gainezka egongo dan jaitxo bat izango da eta goizean eukiko dugu kuadrigin arteko txapelketa azoka, umentzako jolasak, paella, baskaria, mosaiko feminista egingo da, bertsolariak egongo dira, egongo da elektrotxaranga gero arratsaldeko pote orako, eta maieran kontzertuak eta baita DJ bat. Así que, bueno, badakizue, ondo pasatuko dugu, así que etorri zaitezte denok Galdakora. zazpi bizidunak entzuten zaude. Eunda zazpi punto bost, Irola irratian. 9 de cada 10 necasaris lo recomiendan. Thank you for answering, Brian Champions, turning Mannington soon to max the good work. And when it's thinking, thinking about work. Retraca. Arrastion eta ongi etorria retrakasariaren beste saio batetara. Aspaldiko parte, hemen gaur retrakasariegaz, ba, azkenengo astetan ez gara egon ze lanez lepo gabiltzan, ba, bai egunerokotasunak eta arazo sozialek ba, oso lanpetuta gauzkie. Eta beste barik, ba, orgoaz aste honetako retrakasariegaz. Ladies and gentlemen, Aste honetako retraka sariaren irabazlea Mundu osoko poliziak Bai, polizia den edozein pertsona. Bere gizatasuna saldu eta kapitalaren menpeta honen esanetan edo zer gauz egiteko gai izateagatik. Euro edo dolar batzuen truk, bere hausokideak jipoitu, torturatu eta hiltzeko gai izateagatik bere herriki da eta eskubideak zapaldu eta bortsatzen dituen estatu imperialista eta represiboaren erramienta izateagatik. Beraia lehenak sortzen dien lotxak aurpegia kaputxa eta plaka baten atxean izkutatzen dutelako. Lan mespresagarri bat egiteagatik. Hori nigo kabakasen kasua. Txakur, odolostu baten odolegarria asetxearen eta kapitalaren ordena esartzeko goze horren ondorioz, zipaioek eraildako gazte bilbotarraren kasua. Nola egon arro horrelako lan bat betetxeaz? Gainera, hiltzaileak goraipatu eta saritu dituzte. Kapitalak badaki bere txakur fidelen kontsientziak isiltzen, kondekorazio eta diruarekin. Inigo, gogoan zaitugu, besarkada bat bere familiari, que ezin ditu co-gausa castu. el helduko da eguna. Son las ocho y que follón En la manifestación Polis con cascos verás La gente te partirán atentos a lo que veis, se han bajado del libro 6, atentos a lo que veis, se han bajado del libro 6. Botes de humo, botes de humo, botes de humo, botes de humo, botes de humo, botes de humo. gas lacrimógeno día próximo Con las porras van cargando. Y a vas vasca van curando. La libertad de expresión es solo pura ficción. Mogollón de represión, mogollón de represión. No de represión. botes de Mortes de humo, mortes de humo. Son las ocho y qué follón. ¡Morís con cascos verás. Atentos a lo que veis, se han bajado del libro seis pentsatu gabe salto egin genuen Eta orain azpaldi sikatutako putzu baten sakonean dago gurea eta zer berandututa Ariketa simple baten aurrean gaude ondoan behar zaitut Zuk ni behar ebango dizudana Biar zer da torren ez dakiguta Bada ez bada Lartu Nire bihotzera giltza Zabalik iztea posible da Gurutzilkatuta daukatari maz penak Oston ez ezagunak Sekretu debe artean Ezan ezin diren egiekin Iunetan, iunetan gaude elkarrekin Bezarkatu eta belarria Bularrean jarri daupadek salan dena erakutsi De abrua sekula santana Aztu gabe gehiagotan difícil, pero vamos dando los pasos. Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. Escuchemos a Germán Bellinghausen, periodista mexicano, analizar la relación entre zapatismo y marxismo. La primera declaración de la selva lacandona, la que leen al tomar las ciudades en enero de 94, todavía tiene un lenguaje ortodoxo, donde se ve una matriz marxista-leninista que está en la matriz de todos los movimientos revolucionarios de América Latina en realidad. Pero ya tiene una serie de elementos inesperados, porque ya tiene un lenguaje y un punto de vista indígena que no se había visto. Es un movimiento que se larva durante varios años en la selva, en el secreto, en un secreto impresionante, es decir, ¿cómo puede un ejército de ese tamaño pasar desapercibido para el poder? Era evidente que había una organización profunda que les tomó años. Lo que pasa en esos años del secreto es que la guerrilla tradicional se topa con los pueblos y los pueblos la transforman. Entonces es como surge esa comandancia de comandantes indígenas donde son los que mandan y no son ni siquiera militares. Los comandantes del ZLN son civiles y por eso el subcomandante y los mandos militares están por debajo de la comandancia. Entonces Marcos es subcomandante porque él es el jefe del ejército, es el jefe militar, pero, pero tiene jefes que son los jefes civiles nombrados por las comunidades. Eso es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena los iluminados universitarios se diluyeron, se perdieron en la selva y se volvió una experiencia propia de los propios pueblos. Eso tal vez los hace distintos de origen, pero cuando salen y descubren lo que hay, tienen una receptividad inesperada, inusual, donde están listos para cambiar su terminología, su discurso, ajustar sus demandas al mundo real. Al mundo Entonces lo primero que ven es que la gente sale en la Ciudad de México, un millón de gentes, el 12 de enero de 94, y dicen paren la guerra. Y el mensaje es para el ejército y para el gobierno, pero también es para los zapatistas. Y los zapatistas dicen, sale, ok, si me, vas a acompañar, le paro, le paro. Es la fecha que hay que aclararlo, que no han levantado la declaración de guerra, no han dejado las armas, pero declaran en ese momento una tregua y la han respetado. el gobierno la ha roto mil veces, pero los zapatistas han respetado la tregua. Y entonces se abre el proceso civil del zapatismo. Ellos hacen la primera gran convocatoria política para la Convención Nacional Democrática en 94 y viene toda la izquierda, un verdadero zoológico que se usa en la selva lacandona, llegaron trotskistas, comunistas, fue un desmadre. Porque entre ellos nunca se habían juntado, cuando se juntan, pues explotó, explotó. Y además se descubre la nueva izquierda. La nueva izquierda es esas señoras, estudiantes, niños, no sé qué, que tienen una actitud abierta, democrática, generosa. Y que no tenían una estructura política y el zapatismo se las da. Recuerden que eran los años del que había pasado la caída del muro de Berlín, la izquierda no tenía futuro, la historia se había terminado, todas esas cosas, ¿no? Y el zapatismo de pronto dicen, él, espérense, todavía no se acaba. Y escuchan a la gente. Por ejemplo, la demanda de autonomía, la palabra autonomía no existe en la primera declaración de la selva lacandona, porque no estaba en las demandas zapatistas, al menos no con ese nombre. Pero el movimiento indígena mexicano sí tenía esa demanda. Y cuando llegan los diálogos de San Andrés, el zapatismo, el STLN, defiende las demandas ya no de ellos, sino de los pueblos indígenas y apropia no solo el término, sino la estructura eh, autónoma y establece el, experimento de autonomía más radical y más real que ha habido en México. La revolución le van a hacer los obreros, eran los que se iban a ir al paraíso. Parece que ya no hay actor para la transformación y resulta que en México y en otros lugares, repito, Ecuador, Bolivia, el sector que va a transformar las sociedades son los indígenas. Son los indígenas. No es porque ellos se emancipan en los términos que previó Marx, sino porque simplemente deciden ser lo que son. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas www.fraiba.org.mx o la página del EZLN enlacesapatista.ezln.org.mx también europazapatista.org. ¿Dónde están? DJ Corpas. Gracias, Juancho. La la la y la la la y Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son la gente corre pa' todos lados, ni cuenta se han dado. El hambre vino, eh. mira en el camino. Ya no queda el son en la finca solo se ha sembrado el resentimiento. Y aquello que prometieron los que vinieron buscando el voto se quedó en puro cuento. Allá en la tierra del indio ya cayó otro. Y muchos se han venido de monte adentro, dejando campos cultivos gracias al vivo y también al violento. Busca en la mina, que ya no hay nada, y en el barrio Terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. La misma historia, los mismos dando, unos van, otros quedan, sabense los que puedan. De acá se dice que solo ruedan noticias malas y balas. De acá se dice que ya no hay nada que la violencia pasea y baja, con el que impone miedo, con el que jala el dedo, con el que como sea quiere ser primero y sigue la pelea sin agüero, bolsillo que se llena, pueblo que se pierde, ignorancia que abunda para que la gente se confunda y no diga nada. Ah, y después se quejan que la vagabunda, y después se quejan que el que roba y tumba y na na na, y na na na y na na na y na na na cielo. ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo? ¿Dónde está el encanto de nuestro cielo? ¿Dónde está la sangre que derramaron los guerreros? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está el amarillo, azul y rojo?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 Begi aurrean lausotu zait papera. Altzairuzko lumaz zizelkatu dut beltzi irregular bat. Laneko itzes betea. Talerra, muntatzeko katea, makina, fitxatzeko txartela. Ordu estrak, soldata. Soldata. Otzan izateko prestatu naute. Ez dakit nola egin oiu edo matxinatu, kesatu edo salatu. Leher egin arte isilik sufritzen baizik ez dakit. Ona lehen biziko ziristean, amargarren eguneko nomina grisa baino ez nuen dezio. Horregaitik kateatu naiz txoko eta hitzotara. Uko egin faltatzeari, uko egin gaixotzeari, Uko nire arazo pertsonalei. Uko berandu iristeari. Uko goiz alde egiteari. Mundaketa katearen mesederako altzairua bezain tinko eusten diot eta nire eskuek egan egiten dute. Zenbat gautan lokartu ote naiz zutik. Gaurko seinale askean historia bat ekarri nahi dotzuet. Poeta baten historia, tristea benetan. Seinale askean eh, software aske eta adjektivismo mintzatzen gara normalean, informazio eta komunikazio teknologia berri hau eta zein zuzen. Eta gaur kontatu nahi dotzuetana, ba, nolabait guzti honen B aldea da, bebai. Eh, Xu Litzi, poeta txinatarra. Foskon, konpainian lan egiten zuen elektronika faktoria batetan. Bere lan baldintzak zapaltzaileak ziren, prekaritatea, esklabutza, suizidio. Ezen ere, orokorrean ordenagailuen eta dispositibo elektronikoen garapena zitzegiterakoan, ba, oksidentera zuzentzen dugu begirada. Estatu batuetara, Kaliforniara, Silicon Valley hausora. E, mundua aldatu duten enpresan diak angoak dira, ba, Google, Microsoft, Apple, Facebook eta besteak baina incluso eredu horrena alternativa proposamenak herrialde berdinetatik etorre dira, jakeoa eta gerora aktivismoa estatu batuetan sortu ziren. Software azken mugimendu hasitze egiterakoan, ba, estatu batuak ere datorkigu burura. E, egia da, ba, Thor e, Finlandiakoa dela, eta bertan egin zuela Linux sistema, baina badara 20 hogei urte gitsi gora bera estatu batuetan lanean eta bizitzen berak bai. Ezer ez da kasualitatea, Oksidenteko sistema kapitalistak bere loraldia bizi izan zuen hogei garren mendearen erdiko hamarkadetan. Mundu gerrak amaituta eta Sovietar batasunarekin bake tentxo urte haietan. Oksidenteko herrialde gehienek klase ertaina delakoa egonkortzea lortu zuten. Lagile klaseari eman zioten poder adkizitibo apur bat gehiago. Oksidenten, ba, testu inguru horretan sortu ziren bebai mugimendu kontrakulturalak irurogei eta irurogeita marreko amarkadetan ba, hipismoa agertu zen adibidez. Hipismoak e, barazki monografiko oso baterako emoten dau eta ez da nire asmoa sakontzea. De momento, sin masa aipatuko dugu, ba, hau mugimendu hau kritikatu eta maitatua izan dala batzuen eta besteen partetik. Kritikatua, ba, radikalismo sozial eraldatzaileak lausotu egin zituelako, frenatu. Generazio bat desideologizatu zuelako, politikari dagokionez, eta e, ekintzak esperientzia akomodatu pertsonaletan oinarritzen zirelako. Baina maitatu abe bai, e, ideal filosofiko batzuk nabarmintzen zirelako, igual ez zirelako gai propuesta politiko bat egiteko, baina, bueno, basaukatelako fundamentua, ez? Eta, bueno, zertxo bait, bai planteatu zuten, adibidez, naturismoa, antiautoritarismoa, bakesaletasuna, kontsumismoari kritika bortitza eta bai. En mundu horretan sortzen dira ba, bai Steve Jobs eta baita Richard Stallman, ez? Garapen teknologiko azkarrak eta mugimendu kontrakultural hegemonikoaren baloreak. Eta hor daude, Googleek bere Mountain View instalazioetan dituzten lan baldintza bikainak, jolasak, jatetxeak, rollito ona, eredu apurtzailea, kasik eh, iraultzailea ematen du. Mundu horretan sortzen dira bebai Anonymous eta Wikileaks gobernuaren kontrako e, ekintzak antolatzen. Eta bebai sortzen dira Free Software Fundazioa eta GNU proiektuak eta horrelako iniziatibak mundu honetan sortu dira bebai, alternatibak eraikitzen. Baina ojo kuidao, mundua ez da oksidenten hasi eta bukatzen eserrez da kasualitatea. Okzidenteko kapitalismoak mundu osoan izan du eragina. Asian, Afrikan, Ego Amerikan, Afrikaren adibidez. Iraultza teknologikoak baliabide naturalen ustiatze agresiboa ekarri du. Eta gerrak, koltan mineralaren gerrak adibidez. Beste arazo handi bat Afrikan zaborrarena da. Gure ordenagailu, telefono, GPS, MP4 eta beste gailuak botatzerakoan, asko eta asko Afrikan amaitzen dute birziklatzeko asmoz. Honek eh, kontaminazioa dakar, osasun arazoak sortzen dauz. Eta dependentzia espiralak sortzen dira. Eun mila sakeleko telefonorekin bi kilo urre berreuskuratzen dira. Nigeria eta Gana herrialdeetan adibidez, jende askok honetan oinarritzen du bere, bere lanbidea eguna zabortegi teknologiko erraldoietan ematen dute. Eta dagoeneko hori normalizatuta dago eta desaten zaio trabajaren el reciclaje informal. Antzerako parecido Bangladesh, Vietnam, Pakistan, India edo China bezalako herrialde asiatikoetan. China, konkretamente, larogeiko amarkadatik gaur arten erreforma laboral eta evoluzio ekonomiko sakonean dabileten gabe. Azkar azkar, herrialdea industrializatu eta produkzioa biderkatu egin dabe. Txina da gaur egun PIB altuena daukan herrialdea estatu batuen atzetik. Baina poder adkizitibo gehien daukana da, eta bere produkzioa prezio ridikuloetan kaleratzen du. Oksidenteuko kapitalismoa ez dago bere loraldian aspaldi, baina kapitalismoa oso gogordator dator, precisamente, txinako bezalako herrialdeetan. Eta hau zer Bueno, Txinako estatua aberatsa bada, batez ere, bere langileak oso pobreak direlako da. Prekaritatean oinarritzen da aberastasun hori ere. Xu Lizi poeta txinatarra aipatzen duen hasiera. Bere historia, ba, prekaritatearen historia da. Mila bederatzen eta laro marrean jaio eta hasi egin zen Jeijan eskualdean, Txinako eskualde rural batetan, Shenzhen irira emigratu zuen 2008an, ikasketak amaitu eta liburu artean lan egiteko esperantzaz, liburutegi batean. Baina metropolian bizirautea oso gogorra izanik, Foxconn konpainiako obrero azizen lanean hogeita bat urterekin. Foxconn konpainia, komponente elektrikoen esportatzaile nagusia da mundu mailan, Xbox, Wii, Playstation, Kindle, iPad, Blackberry, iPhone edo PC ordenagailuetan konpainia honek eraikitako piezak daude. Irabaziak astronomikoak dira enpresarentzat: txat, milioiak eta milioiak. Eskandaluak ez dira gutxi izan, lan balditza inumanoak direlata, lan ordua maigabeak eta soldata barregarriak. Hogeita bat garren mendeko esklabutza, txinan sortzireun mila langile dituen enpresa batetan. 2010ean oraindik Xulizi bertan eh, lanean hasi aurretik Foskoneko langileen suizidio bolada larria azaleratu zuten edabideek. Enpresak eh, aldaketa txiki batzuk egin zituen. Psikologo ekipoa kontratatu eta lan baldintzak modu simbolikoan hobitu zituen. Eta fabriketako lehioetan berjak jarri zituzten. Txina giza eskubideak bermatzen ez dituen herrialdearen ideia oso zabalduta dago gure artean, baina asko kostatzen zaigu identifikatzea Okzidenteko enpresa erraldoien erresponsabilitatea guzti honetan. Azken finean, Txina munduko fabrika bada, hori da, enpresa okzidentalek produkzioa deslokalizatzen dabelako, gastuak gutxitzeko eta etekin ekonomikoak handitzeko. Xulizik eta ko irailaren hogeita marrean bere buruaz beste egin zuen. Hogeita urte zituen. Bere lagun eta lankidek bildu zituzten bere testuak eta ezagutzera eman. Eriotzaren tragediak bere obra ezagun egin zuen, prekaritateari idazten zion. Bizimodu horrek sortzen zion min garratzaz idazten zuen. Bakardadea, frustrazioa, ezintasuna eta soziedade oso baten pasibitatea. 2008ko udazkenean mundu osoko edabidetara heldu zen historia. Baina orain, urte eta erdi beranduago, inorgo txiko goratzen dute, eta ezer ez da aldatu. Gogorra da Xu Liziren historia. Gogorra da bere tragedia pertsonala, eta gogorra da bebai sistema global injusto honen barruan historia honek daukan papera. Azken finean, suizidioaren albistearekin agentzia informatiboek astebeteko negozioa egin zuten, baina denbora pasata, Asiako langileen egoera ez delako aldatu. Transnazionalen jardun kupidagabeak hil egin zuen poeta. Garrantzitsua da identifikatzea hori. Garrantzitsua da identifikatzea Foxconn bezalako enpresak, baina baita IBM, Sony, Apple bezalakoak, Komponenteak faktoria esklabistetan erosten dituztelako. Garrantzitsua, fabrikak itxi eta produkzioa hasiera daraman enpresa identifikatzea. Lanpustuak suntzitzen dabezelako, lanpustu prekarioekin ordezkatzen delako produkzioa. Teknologia berrien gaia zabal gainditzen dauen asuntoa da guztia. Horgaitik gaude guzti honen kontra. Duintasunik gabeko bizitza ez delako bizitza. Duintasunik gabeko lana esklabutza delako eta hile egiten duelako. Etekin ekonomikoak ezin direlako inoiz inoiz bizitzeko eskubidearen aurretik egon. Buruaz beste egitera behartzen dituzte langileak, eta nik horri erailketa esaten batzu. Mundu osoko langileen eskubideak bermatu behar doguz. Tokian tokiko produkzioa babestu egin behar da, baina ez makroekonomia salbatzeko. Baizik eta langileon bizi baldintzak hobetzeko. Eta batez ere, eredu berri bat bilatu beharko dugu, kapitalismoari buelta eman beharko diogu. Azken finean, egungo sistemaren oinarrian dagoena klase borroka da. Elite ekonomiko eta politikoen boterea, langile klasea esplotatzetik dator. Eredu berria bilatu beharko dugu, ekonomia sozial eraldatzailearen bidetik, non produkzioa, merkatua eta kontsuma goitik behera aldatu beharko diren. Eta etekin ekonomikoari lehentasuna kendu, biltzailea delako. Eta elkarren arteko zaintza eta beharri izanak asetzea, erdira ekarri. Bueno, hori izan da gaurko seinale askea. Zu ziren historia gogorra da oso. Tristura eta amorrua sortzen ditu. Guk eh, porrusaldarekin jarraituko dugu, baina gogoratu. Babestu itxasu proiektu soziala. Identifikatu transnazional hiltzaileak eta ez kontsumitu beraien produktuak. Eta batez ere, ez jauzi merkatu logikaren argumentuetan. Gogoratu lehentasuna bizitza duinak izan behar duela beti. Eta ez inoiz diruak. Urren arte. try to turn myself upside down and make it on Oh, make it undone. I gotta make it on Oh, make it undone. waiting. Oh, your left is my right. We're in a dead end. Uh, hoping that I see the light. Yeah. Uh, hoping that I see the light. Ooh, oh, oh yeah. Hoping that I see the light. Broken oh, purest heart like a virgin skin, yeah innocent and free from sin. Yeah, yeah. I gotta turn myself in. Oh, oh, make oh, it under. I gotta turn myself in. web elbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda. Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen eginen porruzaldea, lapikoa utzi kutsi geratu da, hasi que gustoko izan dela pentsetan dugu. Ba, beste diparik. oin urrengo irratzaioa, laura de suicidio. Ba, topera ondo pasastea, eta posik bizi, agur. Bueno, eta agurto aurretik txiste bat kontatuko dutzuet. Nahi nuen txiste on bat kontatu, baina ezait eh, okurritu, hasi que horren orde, ingo dudana da nire kolega esnoit Jaunak e, Twitterren jarri zuen txiste bat ona ekarri. Eta dino, aita, aita, zenbat ankla, zenbat aingura deko zitsasuntzi batek. Eta diño ba, amaika, baina, baina, seguru zaude? Bai, claro, zuk ez duzu entzun inoiz esaldia, ala, eleben anklas! Venga, gente, agur! chica es estar ahí aun sabiendo que no le necesitas estar bueno ba, beste barik hemen amaitu da gure programa Dani ni beti como duena gustu alde batetik be bai e, besarka da bat eta memoria eta eskerrak ba eh, iraganean borrokatu zeurien guztioi fascisten kontra borrokatzen diren guztioi mundu zabalean bai orain bai lehen eta bai etorkizunean ingo deurienetan Hor, oin borrokan zauzenoi bebai, hemendik gure besarka da eta gure elkartasuna. Kartxelatan zauzenoi bebai, gogoan zaituztegu, limon gogoan zaitugu. Eta beti esaten dut ama maite dala e, eh, baina nire aite bebai asko maite dut, eh? Bai, beti esaten dut ama maite dala, ze ama ba, lotxatu iten da oantenan esaten dodanean. Eta horregatik, ba, ama asko maite zaitut. que ya no juegan en la calle, mujeres que tienen miedo a salir de noche. Mujeres feministas por la causa. Vamos mis hermanas que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y está en marcha. Y por mucho que lo quieran ya nada nos parará. Queremos el derecho, no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Más linda mujer, yo te quiero ver brillar. Que te olvides que presiones de la heteronormatividad. ¿Y qué más da? Lo que puedan pensar que alguien me explique que es la normalidad. Eres única y estás empoderada. Cuando te veo luchar a mí me faltan las palabras. Ahora despréndete de esos estereotipos. La vida es más bonita cuando eliges tu propio ritmo. Que nada ni nadie te vaya a frenar, amiga. Tú eres Doña y señora de tu propia vida, de tu propio cuerpo y tu sexualidad. ¿Y quién elige cómo y junto a quién la vas a disfrutar? Solo tú y nadie más. Y viva lo queer, viva lo diferente. Toda esa gente tan valiente que con grandes ideales cada día la opresión le hace frente. Sonríe mientras puedas, no mientras te dejen. Igualdad por bandera, tú de tus metas, tus propias éticas que en pleno siglo XXI te dicen no hay diferencia. Si quieres de mujer, no te dejes caer en la injusticia de quien no sube Poder que no existe pañuelo que culte tu entereza, ni persona que respetarte no debiera, que religiones no sigan machacando féminas, que niñas se valoren como sean. No es utopía si participas en el cambio. No por ser de izquierdas ganas el asalto. Veo en tus ojos emana rebeldía. Lidias con pretextos de otra era y con un gobierno que vuelve a la prehistoria. No necesitas que nadie te dirija. Las mujeres feministas por la causa. Vamos, mis hermanas, que se nos siga a gritar. El cambio está en nosotras y hasta marcha. por mucho que lo ya nada nos parará. Queremos el derecho, no la lucha. Somos hombres y mujeres en busca de igualdad. No es radicalismo, ábrete y escucha. Somos cuerpo, mente y somos mucho más. Las mujeres feministas por la causa. Vamos mis hermanas que se nos a gritar El cambio está en nosotras y hasta marcha Y por mucho que lo quieran ya nada nos parará Queremos el derecho y no la lucha Somos hombres y mujeres en busca de igualdad No radicalismo, ábrete y escucha Somos cuerpo-mente, pero somos mucho, mucho más